baada ya kuteremshwa qurani na allah subhanahu wa ta'ala kuwaleta mitume wake ni hoja kwa viumbe wote ndugu zangu waislamu أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المراد بإنزال القرآن في ثلاث آيات السابقة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا jumlatan wahida muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tatu zilizotangulia kusomwa muradi wake ni kuteremshwa Qur'ani kwa pamoja kutoka lauhil mahfudh mpaka al izza katika mbingu iliyo karibu na dunia Qur'ani imeteremshwa kwa pamoja kutoka lauhil mahfudh ila baiti al-izza fi samai dunya katika usiku huo wa lailatul qadr kisha baada ya hapo Qur'ani ikateremshwa munajjaman mufarraqan mbali mbali kwa wasita wa Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 23 baada ya kupewa utume miaka 13 alipokuwa pale Makka Qur'ani ilikuwa ikishuka kwa wasita wa Jibril miaka 13 tatu Mtume saa sallam ameishi Maka akifanya dawa ya tauhid na kukataza ushirikina. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa kuhamia Madina na akenda akaishi kule miaka kumi wahi wa Qur'an bado unashuka kwake يقول ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأربعين سنة mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipewa utume akiwa na umri wa miaka 40 kisha akakaa na kuishi maka miaka 13 anafanya dawa ya tauhid na kukataza watu ushirikina miaka 13 tatu ndipo alipoamrishwa baada ya unyanyasaji wa makuraishi kwa mtume na waislamu na masahaba mtume akaamrishwa kuhamia Madina kule aliishi miaka kumi jumla aliishi mtume saa sallam miaka 63 tatu ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala akitaja Qur'an anasema ya ayuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى akielezea maneno yake kitabu chake hiki Qur'an faida zake Allah anasema enyi watu yamekujieni mauidha kutoka kwa Mola wenu na ni dawa ya maradhi yaliyo katika nyoyo na ni mwongozo na ni rehma kwa waumini kitabu hiki Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mauidha kwa watu kitabu hiki ni shifa ni dawa ya maradhi yaliyo katika nyoyo dawa ya shubuhat dawa ya shahawat zilizo katika nyoyo za watu na ni mwongozo na ni rahma kwa waumini Allah subhanahu wa ta'ala akisifu tena kitabu chake قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إني أهل الكتاب amekujieni mtume wetu mtume anayewabainishia nyinyi yale mnaoyaficha katika kitabu Taurati Mayahudi walificha hukumu zilizo katika Taurati wakaficha hukumu ya rajm kupigwa mawe mzinifu mpaka kuuawa wakaficha sifa za mtume saa sallam zilizo katika Taurati qad jaakum rasuluna yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa yafu an kathir akayawacha mengi kuyabainisha kwa nyinyi mayahudi qad jaakum min allahi nur imekujieni kutoka kwa allah quran wa kitabu mubin na kitabu chenye kubainisha kila kitu yahdi bihi llah man ittaba ridwanahu subula salam Allah anamuongoza kwa kitabu hiki mwenye kufuata yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu mwenye kufuata radhi zake anamuongoza subula salam njia ya kusalimika njia ya kusalimika na adhab njia ya kusalimika na shirki njia ya kusalimika na itikadi mbaya njia ya kusalimika na manhaji mbaya يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور الله سبحانه وتعالى anawatoa watu katika giza la shirki na kuwepeleka katika nuru ya tauhid Allah subhanahu wa ta'ala anawatoa watu katika giza la ukafiri na kuwapeleka katika nuru ya imani Allah anawatoa watu katika giza la bid'a na kuwapeleka katika nuru ya sunna Allah subhanahu wa ta'ala anawatoa watu katika maasiya giza la maasiya na kuwapeleka katika nuru ya taa yahdi bihi Allah Allah anaongoza kwa kitabu hiki Allah subhanahu wa ta'ala anawaongoza watu kupitia kitabu hiki maneno yake haya matukufu wayahdihim ila siratin mustaqim na anawaongoza watu kwenye njia iliyonyooka njia ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim njia ambayo kila muislamu anatakiwa afuate njia hiyo walioipita salafu salih wa ala rasihim nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni msifuate njia nyingine nyingi zikakufarikisheni nyinyi mkawacha njia hii yangu njia za bid'a msifuate njia za bid'a zitakufarikisheni muache njia yangu hii iliyonyoka fattabi'u wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun hilo anakuhusieni Allah ili mpate kuwa na takwa maneno ya Allah yako wazi maneno ya Allah yako wazi kwamba kila muislamu anatakiwa afuate njia hii ya salafu saleh walioifuata awache njia za bid'a njia za shetani njia za bid'a ni njia za shetani anayefuata njia zile amemfuata shetani anayefuata njia hii amemfuata Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waislamu wenye kusoma kitabu hiki bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi malipo makubwa waislamu wenye kusoma Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi malipo makubwa na thawabu nyingi yakulu Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يتلون كتاب الله wale wanaosoma kitabu cha Allah Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu watu hao wema wanaosoma Qur'an innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur wale wanaosoma kitabu cha Allah wakasimamisha sala na wakatoa katika baadhi ya tulivyowapa wanatarajia biashara isiyoharibika yarjuna tijaratan lan tabur wanatarajia biashara isiyoanguka al-allama as-sa'di rahimahullah akifasiri aya hii qal bal tijaratun hiya a'la at-tijara wa aulaha wa afdaluha ala wa hiya ridha rabbihim wal fawzu bijazili thawabi wan najatu min iqabi al akifasiri tijaratul lan biashara isiyoanguka biashara isiyoharibika anasema hiyo ni tijara ni biashara bora zaidi ni biashara ya juu fahamuni ni kupata radhi za Mola wao wanaosoma kitabu cha Allah wanapata radhi za Mola wao ala hiya ridha rabbihim pia walhusulu min jazili thawabi kupata thawabu zake nyingi wanajatu min sakhatihi wa iqabi na kusalimika na kuokoka na ghadhabu zake na adhabu yake wale wanaosoma kitabu cha Allah ndugu zangu waislamu Qur'ani ya Allah imeteremshwa ili isomwe ili izingatiwe ili yatekelezwe yaliyo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia kitabu hiki ili tukisome na tuzingatie yaliyomo ndani yake bali na utekelezaji wa yaliyomo ndani yake amri zake tuzitekeleze na makatazo yake tuyawache ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akielezea jaza na malipo ya wanaosoma Qur'an bali mtume anaamrisha waislamu wasome Qur'an ni amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na faida yake nini Qur'ani itakwenda kuwaombea wale wasomaji shafaa siku ya kiyama Qur'ani itakwenda kuwaombea watu wake watu wake ni wasomaji watakwenda kuwaombea shafaa siku ya kiyama Qur'ani في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن سمين قرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Qur'ani itakuja siku ya kiyama ikiwaombea shafaa watu wake wasomaji wake ndugu zangu waislamu mimi na wewe kama hatusomi wapi tutapata shafaa hiyo ya Qur'ani ndugu zangu waislamu hadithi nyingine fi musnad imami ahmad min hadithi ibn umar radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صوم na Qur'an zitakwenda kumwombea shafaa mtu siku ya kiyama الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صوم na Qur'an zitakwenda kumwombea shafaa mtu siku ya kiyama يقول الصيام منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه صيام itasema huyu nimemzuia chakula na matamanio mchana wa Ramadhani nikubalie shafaa yangu kwake fashafi'ni fihi ويقول القرآن ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه e mola wangu huyu nilimzuia usingizi usiku alikuwa akinisoma nikubalie shafaa yangu kwake asiyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyamah يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعاني وتقبلي وشفاياه صيام يتقبلي وشفاياك القرآن يتقبلي وشفاياك حديث هذه نمنعي صحيح عقيدة يا مؤمن نكوزي نكذي mtu asitie akili yake kwamba itakuwaje itakuwaje Qur'ani iseme itakuwaje siyamu iseme usitie akili yako katika nususi hizi sahihi wacha akili yako nyuma weka mbele nususi za Qur'an na hadithi za Mtume sallam zilizo sahihi lazima kuamini ni lazima kila muislamu aamini kwamba siyamu itazungumza Qur'ani itazungumza siku ya kiyama na kuwaombea shafaa wale waliofunga wale waliosoma Qur'ani ndugu zangu waislamu wengi wengi katika sisi hatusomi Qur'ani bali wengi katika sisi hawajui kusoma Qur'an waislamu baadhi ya waislamu hawajui kusoma Qur'an huu ndio ukweli wengi tu hawajui kusoma Qur'an na wakiambiwa waje wafundishwe wanakataa kwa sababu wanajua kumbe hawajui ndio ukweli ndugu zangu waislamu naam ndio tuwekeni halaka tuwekeni halaka kila mmoja asome hizbu moja kara moja kila mmoja asome kama watu watatoka mbio hapa kwa hiyo kuna waislamu hawajui kusoma Qur'an na hawako tayari kufundishwa ni jambo la masikitiko ni masikitiko makubwa kwamba muislamu hajui na hayuko tayari kufundishwa ndugu zangu waislamu ni masikitiko makubwa sana mtu ana masahi nyumbani kwake sio mmoja ana masahi nyumbani kwake mitano kumi watoto wake wanakuwa madrasa watoto wake wanasoma yeye hajui kusoma wapo waislamu hao ni aibu kwa muislamu ni aibu kubwa ndugu zangu waislamu thawabu zilizomo katika qurani ni za ajabu Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rahma zake kwa waja wake ameweka thawabu nyingi kwa kusoma Qur'an ajabu rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu kila harufu moja thawabu kumi herufi moja ukisoma Qur'an herufi moja una thawabu kumi حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله falahu bihi hasana walhasanatu biashri amthaliha mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasana walhasanatu biashri amthaliha mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah ana jema moja na jema linalipwa mara kumi mfano wake anaendelea mtume sallam na kusema la aqulu alif lam mim harf sisemi mtu akisoma alif lam mim ni herufi moja la alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alifu ni herufi mbali lamu ni herufi mbali mimu ni herufi, ni herufi mbali alif lam mim thawabu 30 ndugu zangu waislamu tutataka nini zaidi ya fadhila hizo za Allah subhanahu wa ta'ala na huruma yake hiyo kwetu alif lam mim thawabu 30 je unaposoma e, aya moja je unaposoma safha moja ya Qur'an thawabu ngapi je unaposoma hizbu moja juzu moja thawabu ngapi ndugu zangu waislamu tunazikosa tumepoteza nyakati zetu nyingi wakati wetu umekwenda bure tumewacha thawabu hizi za Allah subhanahu wa ta'ala alizotuwekea kwa fadhila zake na rehema zake herufi moja kwa thawabu kumi ni jambo kubwa sana ndugu zangu waislamu thawabu hizi ndizo zitakazotufaa siku ya kiyama kuna mizan kuna mizan siku ya kiyama ya kupimwa thawabu na madhambi thawabu zikiwa nyingi peponi madhambi yakiwa mengi motoni fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi ishati radhiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya thawabu hizi ndizo tunazozihitaji ndugu zangu waislamu thawabu nyingi namna hii watu wengi waislamu wengi wanakosa thawabu hizi ni masikitiko makubwa ndugu zangu waislamu bado hatujachelewa wale ambao hawajui Qur'an bado hawajachelewa bado wana, wana neema za Allah za uhai bado wana neema za Allah za ulimi na macho na miguu ya kwenda madrasa na kufundishwa bado hawajachelewa ndugu zangu waislamu watu wajifundishe kitabu cha Allah kitabu kizuri kitabu chenye thamani kubwa kwa waislamu bado hawajachelewa ndugu zangu waislamu watu wajifundishe Qur'an wasione aibu wasione haya katika kujifundisha kitabu cha Allah thawabu ni nyingi zilizomo mtume swalla sallam akiwahimiza zaidi ambao bado hawajui vizuri Qur'an yakulu swalla sallam almahiru fil Qur'an ma'a safarati alkirami albarara yule hodari katika Qur'ani anasoma vizuri atakuwa pamoja na malaika wema peponi والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران yule anayesoma Qur'ani na anakwama kwama katika Qur'ani hajui vizuri ana thawabu mara mbili thawabu za qiraa na thawabu za mashaka ya kusoma mataka nini tena ana thawabu mara mbili yule ambaye anakwama kwama kusoma aya moja anaisoma nusu saa ana thawabu mara mbili thawabu za kusoma na thawabu za uzito wa kusoma Qur'an wataka nini tena kwa ndugu zangu waislam bado hatujachelewa wasiojua kusoma bado hawajachelewa wana wakati mrefu watumie wakati wao kufundishwa Qur'an na kujua maneno ya Allah na kupata thawabu nyingi hizo alizotupangia Allah subhanahu wa ta'ala نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه